Բարեկամներ, այս անգամ հանրային ռադիոյի ստուդիային հravirել կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության կրոնի եւ ազգային փոքրամասնությունների բաժնի վարիչ Արցախի փրկության շարժման անդամ Աշոտ Սարգսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Պարոն Սարգսյան, կարծես չեն գիտակցում այն բարդ վտանգավոր իրավիճակը, որում գտնվում ենք։ Ավելի ճիշտ գիտակցում ենք, սակայն անտարբերությամբ հետևում ենք, թե ուրիշներն ինչպես են որոշելու մեր ճակատագիրը։ Մեր գլխին ճոճվող սուրը կհեռացնեն, թե կթողնեն իջնի։ Սա Արցախցու հավաքական կերպարին բնորոշ չէ։ Ինչն է մեզ փոխել կամ գուցե իմ դիտակ առաջարկումը սխալ է։ Հանդիպումների ժամանակ միշտ եմ ասում, որ մենք ոչ նորմալ հաղթել գիտենք եւ ոչ պարտվել։ Ցանկացած մարդ, եթե ինչ որ բնակավարում պարտվում է կամ չգիտեմ ինչ որ թերացումներ է լինում, նստում են սկսում խորհել, այնուհետև ընկերների հետ խորհրդակցում են։ Եթե դա էլ չստացում, արդեն ավելի մեծ շրջապատով հավաքում են եւ խելք-խելք տալիս որոշում կայացում։ Ցավոք սրտի, մեզ մոտ նման իրավիճակ համարյա չի ստեղծվել։ Մեզ վրա վերցնեմ Արցախյան այս պատերազմից ամիջապես հետո տարբեր խմբեր ա եղել ձևավորված։ Այդ խմբերը հավաքվել են եւ ստեղծել Արցախի փրկության շարժում։ Թվում է թե ամեն ինչ արդեն կատարված է, մնում է պրակտիկ կերարենք։ Մարտակերտի շրջանում, Ասկերանի շրջանում հավաքներ կազմակերպեցինք, ցավոք Մարտունի շրջանում ավելի շատ օբյեկտիվ պատճառներով ընդհատվեց մեր այդ շարժումը։ Ցավալին գիտեք որն է, որ հանդիպումների ժամանակ մարդկանց մոտ այնպեսի տպավոր հնարավորությունը, որ իրենք արդեն հուսալքված են, փրկության ինչ որ մի բան չկա։ Ճիշտ ասած զարմանում է եւ մինչեւ այս բանը զարմացած են, որտեղ հուսահատվել արդեն վերջն է, էլի, բայց իմ կարծիքով ոչ մի բան վերջ չէ։ Իրենց միշտ ասում եմ, ասում եմ հուսահատված չենք մենք բոլորս։ Ես էլ ձեզ հետ միասին հոգնած ենք Իսկ հոգնած մարդը ինչ անում, հանգստանում, մտածում, որտեղ է սխալվել եւ ինչպես կարելի է ելք գտնել։ Միշտ այդպես անում, եթե դու քո մասին չես մտածում, ուրիշներն են մտածում, ինչպես ընդունված է ասել, էլ եւ իրենց ուզած տարբերակով։ Այսօր այնպես է ստացվել, որ պետականորեն անգամ չկա այդ մտեցումները, կամ էլ եթե կան ինչու տեղյակ չեն պահում ժողովրդին։ Օրինակ լինում են դեպքեր, երբ լսում ենք, որ հանրապետության նախագահի խոսնակն է նախագահի փոխարեն ներկայացում ինչ որ հարցեր։ Դա ընդունված կարգ է։ Թեկուզ ընդունված կարգ է, բայց հաշվի առնենք նաև այն հանգամանքը, որ ժողովուրդը ավելի վստահում են հանրապետության նախագահին եւ իշխանավորներին, ասինքն ահռելի տարբերություն կամ մանավանդ այս նշեցի չէ հուսահատ վիճակում նրանք ավելի շատ սպասում են падգամավորները խոսք ասեն, իշխանավորները խոսք խոսք ասեն, նախարարները անգամ խոսք ասեն, բոլորն էլ մի կողմ են քաշվել եւ մամլո խոսնակներն են նրանց փոխարեն խոսում։ Մենք փոքր երկիր ենք, ոնց որ ասում են, պաշտոն պաշտոն չխաղանք ժողովրդի հետ հանդիպենք եւ ժողովրդին ճշմարտությունը ասենք։ Միջոցառումներ կազմակերպեն, մարդկանց բացատրեն եւ ելքը ցույց տան, ոչ թե ուրիշները մեր փոխարեն ելք ցույց տան։ Պարզա բոլորն էլ իրեն շահել են առաջնորդվելու։ Ինքնապահպանման բնազդը կարծես չի գործում այսօր պատճառը։ Բնավորություն ունենք մենք, որ իշխանավորներին հարգում եւ պաշտում ենք ժամանակին։ Նախկինում ոնց էր մելիքությունների ժամանակ։ Ինչ են արել, որ այսօր մեր ազգաբնակությունը այսքան անտարբեր է դառնում։ Ազգային ժողով ունենք վերջին հաշվով։ Պատգամավորներ, Մեր ժամանակ падգամավորները պարտադրաբար պետք է հանդիպեին իրենց ընտրողներին եւ զեկուցեին, ներկայացնեին ինչ են մտածում, բայց այսօր որ ասում են իրանք են ավելի շատ զարմանում, քան թե մենք, որ ինչու չեք հանդիպում։ Պատերազմը ավարտելուց հետո, ես էլ չեմ ասում պատերազմի ժամանակ ինչու չեն մասնակցել, բայց պատերազմի ավարտելուց հետո պիտի գնային իրենց ընտրողների հետ հանդիպեին, տեսնեն իրենց ընտրատարածներում ինչ է տեղի ունեցել, օգնեն հաշմանդամներ կա, զովասների ընտանիքներ կան, դա իրենց խնդիրն է, падգամավորի անմիջական խնդիրն է։ Ճիշտ է, իրենք ասում են օրենսդրությունը, <laughs> բայց ինչ օրենսդրության մասին է խոսքը պատերազմ ավարտելուց հետո կարող են ստես օրենքներ հնարես։ Պետք է ժողովրդի մասին հոգան։ Այս պարագայում դա արդեն գալիս է նաև այդ կուսակցական բանից, ազգային ժողովում որ կուսակցական բան է։ Իմ կարծիքով այս պահի դրությամբ պետք է ազգային ժողովում կուսակցական այդ սկզբունքը վերացնեն, ժամանակը որ գոնե 3-4 տարով կասեցնեն կուսակցական գործունեությունը եւ զբաղվեն կոնկրետ ազգապահպանության արտադրությամբ։ Նրանց խնդիրը այդ պետին առավոտից իրիկուն պիտի դրա մասին մտածեն։ Մեր ժամանակ Սամվել Բաբայան եւ Ղուկասյան Արկադիա այդ հակամարտությունը Դուք մեր ժամանակ ուզում եք ասել երբ падգամավոր էի։ Երբ падգամավոր էի, այդ ժամանակ երբ հուլիսի 1-ին որ պետք է արձակուրդ գնայինք, ես կոչ արեցի, ասացի ինչ եք անում։ Երկիրը այս խառը վիճակում գնում ենք արձակուրդ։ Գտնում էի, որ դա ճակերտավոր ասած նպաստելու է մեր գործանմանը։ Ես զարմանում եմ այս պահի դուրությամբ երկրի ճակատագիրը որոշվում այլ պետությունները Արցախի հարցով զբաղվում են, բայց մեր խորհրդարանականները արձակուրդում են, հանգստանում են։ Կա նաև մի այլ խնդիր։ Սկզբնական շրջանում, երբ շարժումը մենք սկսել էինք, այն ժամանակ էլ կար Գոբլի ծրագիրը։ Գոբլի ծրագրով մենք պետք է այն ժամանակ էլ Մեղրին հանձնեինք Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի որոշ հատվածներ միանար Հայաստանից, ինչու չստացվեց այն ժամանակ։ Որտե մենք ընդդիմացանք։ Հիմա էլ այդ նույն ծրագիրը գործի մեջ է դրված, այս պահին մեր փոխարեն Իրանը ընդդիմացավ։ Ինչ հետաքրիր բան է ստացվում, ռուս-թուրքական պայմանագիրը, որ եղել է 21 թվական, նրա կրկնությունն է։ Տարբեր պետություններ նստում են մեր հարցը որոշում, մեր ընդհանրապես կոպիտասը արդի տեղ չեն դնում, դա ինչից է գալիս։ Գալիս է մեր իշխանավորների, այդ թվում նաև Արցախի հանրապետության իշխանավորներից։ Փաշինյանն է հիմնականում մեղադրում, բայց այդ նույն Փաշինյանն էլ բացահայտացում է, ինչ մենք անում ենք Արցախի հանրապետության իշխանավորների հետ համագործակցում ենք եւ իրենց կարծիքները հաշվի ենք առնում։ Եվ ամենավտանգավորը այս բան մեզ համար այն է, որ մենք բանակցող չունենք։ Ինչ ասում են համաձայնում են։ Նայեք արտգործնախարարության մակարդակը այսօր Հայաստանում։ Եվ մենք ուզում ենք քաղաքականություն վարենք։ Իհարկե ոչ մի բան չի ստացվելու։ Մեր փոխարեն ուրիշներն են վարելու, ռուս խաղաղապահները Ռուսաստանի շահն են այստեղ ներկայացում։ Միամիտ պիտի լինենք, որ չհասկանանք։ Բայց նրանք շահագրգռված են, որ այստեղ մնան։ Այս հարցում մեր շահերը համընկնում են։ Իսկ մենք ամեն ինչ բարթում ենք ռուս խաղապահների վրա։ Ինչու այսպես եղավ, ինչու այնպես եղավ։ Ընդհանրապես չի կարելի հույս դնել օտար պետության զինված ուժերի վրա։ Ենթադրենք վաղը պատերազմը ավելի թեժացավ Ուկրաինայում, ռուսները տեղափոխեցին այնտեղ։ Ինչ ենք մտածում, ով է մեզ պաշտպանելու չեմ կարծում, որ հույսներս դնում ենք ռուս խաղապահների վրա։ Ասում են, չէ, առաջին հերթին պիտի հույսը դնես քեզ վրա եւ ինչ որ քայլեր ձեռնարկվում են քայլեր ուզում են ձեռնարկել, բայց այս պահի դրությամբ նորից եմ ասում, կարևորը ազգը համախմբելն է։ Ազգը համախմբելու համար ոչ մի բան չի արվում։ Մասնավորապես այս վայրի կապիտալիստական հասարակարգը, որ մենք որթեգրել ենք, այսօր գնացեք գյուղեր տեսեք, այնտեղ բոլորն էլ մենատնտեսներ են, այսինքն համայնքային կյանք չկա, պատերազմին պատրաստող երկիրը ընդհանրապես ամեն ինչը ոնց որ ասում են ռազմական ռեսերի վրա են բերում, ասինքն ավելի շատ պետք է համախմբեն, քան թե բաժանվեն, բայց այսօր ավելի շատ բաժանված են։ Եղբայրը եղբորից է բաժանված, սեփականությունն է մարդա իրենց սեփականությունը տնորինում են։ Կապիտալին ինձ հայերեն բարձ բացատրում դրամատիրություն, ասինքն մեզ մոտ դրամատիրություն է, ասինքն մենք ավելի շատ դարձել ենք նյութապաշտ եւ նյութապաշտ մարդուն դու ո՞նց ես համախմբելու որտեղ նրանց հիմնական նպատակը իրենց միջոցները պահելն է, ոչ թե հայրենիքը, այլ իրեն այդ մի թիս հողը, եթե նայել պետք է այդ թիս հողն էլ կարողա թողնի ինքը տեղափոխվի այլ տեղ ասինքն ճունենք համայնքային կյանք, մեկը մյուսին օգնելու պրակտիկա արդեն վերացել է։ Նախկինում ոնց է եղել։ Օրինակ, երբ միջոցառում են, ասում են խմում են կոլեկտիվների կենացու բոլորն էլ ողջևորվում են, բայց հիմա ասես կոլեկտիվ երիտասարդները չեն էլ իմանում կոլեկտիվը այդ ինչը։ Դրա համար առաջի պատերազմի ժամանակ մեկը մյուսի համար պատրաստ էր կյանքը զոհաբերելու, իսկ այս մի պատերազմը ուղիղ հակառակը ստացվեց, որտեղ չկար այդ կոլեկտիվիզմի գաղափարը, չկար այդ դաստիարակությունը, հայրենիքի նկատմամբ սերը, շատերն էլ ասում են հայրենիքը ինձ համար ինչ է արել։ Բայց ամբողջ 30 տարվա մեջ մենք ռազմահայրենասիրական դաստիարակության գործը բացեց թե բարձր մակարդակի վրա։ Այո, ուրեմն նշանակում է սխալ ենք արել։ Մինչև հիմա 1991 թվականից մինչև հիմա մենք դպրոցներում եւ ընդհանրապես կրթական համակարգում ճունենք դաստիարակության հայեցակարգ։ Դա ի՞նչ է նշանակում հենց այդ է ձեր հարցի պատասխանը եթե մենք մտաղ սերնդին չենք դաստիարակում հայրենասիրության ոգով ինչքան ուզում ես ռազմահայրենասիրության բարձր դասարանում կամ օրինակ հոգեվոր կրթության մասին այսօր մեր երեխաները հոգեվոր կրթություն ունեն թե չէ Իսկ հոգևորի գագաթնակետը տա խիղճն է։ Ոնց ենք պատկերացում 40-45 տարեկան զինվորը 18-19 տարեկան զինվորին թողում է ռազմի դաշտում մեքենան նստում փախչում։ Դա խիղճն է, չէ՞, իսկ խիղճը ինչ կատեգորիա։ Դա ոչ փիլիսոփայական հոգևոր կատեգորիա, այսինքն հոգևոր աշխատանք Արցախում չի կատարվել կամ էլ թերի է կատարվել։ Արցախում ամենաբարձր մակարդակով հայտարարվել է, թե Հայաստանին կապող նոր ճանապարհը ավելի անվտանգ է լինելու, քան Բերձորով անցնողը։ Կուզենայինք հավատալ, նոր ճանապարհի շահագործումը մեզ համար ինչ վտանգներով է հղի։ Ոչ թե այդ ճանապարհը պետք է գնար հին շենով բանով, այլ գրկժանով Ղայբալովով պիտի բարձանար եւ թեքվեր մտներ նորից ճանապարհը եւ շրջանցեր Շուշի քաղաքը։ Ոչ թե Բերձորը հազնենք, անունել դնենք Լաչին, նորից հազնենք թուրքերին։ Իսկ ինչ մնում է այն կամուրջի հարցը, երկու հարկանի կամուրջ, առաջի հարկով թուրքերն են գնում, երկրորդ հարկով հայերը։ Որ մի գեղեցիկ օր թուրքը ադրբեջանցին ասի ես կամուրջի առաջի հարկը տեղափոխում եմ ուրիշ տեղով եմ գնալու։ Դու այդ որտեղ ես գնալու որպեսզի ժողովրդի մեջ այդ թեման շեղեն, ասում են, բայ այնտեղ թեկություններ կա ավելի բարձր, 12-ի աշճանից բարձր չպետք է տա մանիպուլյացիայի մի այլ ձև է, էլի, որ ժողովուրդն ասեն, դե իջեցնենք կամ ինչ որ թունել տանք, ասինքն շեղում են թեմայից։ Թեման ենա, որ այդ ճանապարհը պետք է լիներ այդ 5 կիլոմետրի արանքում, ոչ թե 7 կիլոմետր հեռու։ Իսկ ինչու են մեր իշխանավորները համաձայնել չեմ ուզում որակումներ տամ, բայց իմ կարծիքով դա կոպիտ սխալ է եղել մեր արչև ծառացած մարտահրավերները հաղթահարելու ճանապարհին որն է մեր գլխավոր անելիքը ինչ ենք անում եւ պիտի անենք որ երկիրը փրկենք մեզնից յուրաքանչյուրը խոսում է ասում է խմբերով հասարակական կազմակերպություններում, այնուամենայնիվ մի կենտրոն չկա, որ այս ամենը համակարգի։ Բոլորի ջանքերը համատեղ են։ Շնորհակալություն շատ ճիշտ հարցադրում է։ Ասցի, մենք այդ շարժումը, որ ձևավորել ենք, ցավոք սրտի չկարողացանք ինչ որ արդյունքի հասնել, բայց հնարավոր է ազգը համախմբելու համար ծրագրեր մշակել եւ այդ ծրագրերը ներկայացնել ժողովրդի դատին Օրինակ, ասում են համանadrություն ենք ընդունում, ինչև համանadrություն ընդունել է։ Նախ պետք է համախմբես քո ժողովրդին եւ ճիշտ ծրագրեր ներկայացնես, որ այդ մարդը հավատա, որ այդ նոր համանadrությունը աշխատելու է Արցախի հանրապետությունում։ Եվ այստեղ մեծ գործ ունի անելու հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմը։ Ցավոք սրտի այսօր դասական իմաստով Արցախի թեմ գոյություն չունի չունենք անգամ թեմական խորհուրդ, այլ ես չեմ ասում ծխական խորհուրդներ, մնացած մնացած։ Դուք շատ պատասխանատու հայտարարություն եք։ Խնդրեմ, ես պատրաստ եմ ցանկացած միջավայրում դա ասել եւ ապացուցել։ Այս պահի դրությամբ ժողովուրդը ավելի շատ հոգեվորի կարիք ունի։ Դասի այդ խիղճը եւ մնացած մնաց դրանք հոգեվոր են ընկերությունը, ընկերասիրությունը ըստ ավետարանի դա գագաթնակետն է, երբ դու պատրաստ ես քո ընկերոջ համար կյանքը տալ։ Հենց առաջի պատերազմը պատճառներից մեկն այն է եղել, որ մենք հաղթել ենք, որտեղ ընկերությունը, ընկերասիրությունը կար։ Իսկ այսօր ընկերասիրությունը երբ բացակայում է, դա հոգեվորի պակաս է։ Շատ եք բացարձականացնում։ Այս պատերազմում էլ բազմաթիվ դեպքեր են եղել, որ ընկերոջ դին կամ վիրավորված ընկերոջը մարտադաշտից հանելու համար մարդ է զոհվել կամ վիրավորվել։ Գիտեն, դրա համար էլ այդ մարդկանց ապարգևատրել են, բայց այն էլ գիտեն, որ բանակը հոգևոր այնտեղ ունեին սպասավորներ, բարձրության վրա չեն գտնվել, որտեղ եթե բարձրության վրա գտնեին, ել ավելի շատ կանեին։ Եկեղեցին բարձրության վրա չի գտնվել։ Մանավանդ պատերազմից հետո անմիջական պատերազմից հետո ցանկացած երկրում հոկեբանների եւ հոկեորականների կարիք է ունենում ժողովուրդը։ Ցավոք սրտի հոկեբանները լատվես չտեսանք, ճիշտ է, մանկական հոկեբաններ կային, աշխատում էին մանկական հիվանդանոցում, բայց լայն մասշտաբով չաշխատեցին, իսկ հոկեորականներ ընդհանրապես համարյա չաշխատեցին։ Որտեւ այս պահի դրությամբ ես օրինակ չգիտեմ մի գյուղ, որ այնտեղ հոկեոր արտնություն լինի, պատարակներ, ժամերգություններ անի։ Այսօր Արցախում գոնե 50 Հայաստան եկեղեցի մնացել է, որ գործող եկեղեցի է։ Դրամաբանորեն մենք մինիմում պետք է 50 ծխական խորհուրդ ունենանք։ Գնանք ստուգենք, տեսնենք, ունենք թե չունենք ամբողջ խնդիրը դրան մեկանում։ Ոչ մեկին վիրավորելու խնդիր չունեմ, ես կոնկրետ իմ պարտականություններն եմ ասում, որպես կրոնի բաժնի պատասխանատու։ Եվ ես պարտավոր եմ հաշվետվություն ներկայացնել հանրապետության նախագահային վարչապետին, պետական մարմիններին։ Իսկ ինչ ներկայացնեմ, ներկայացնեմ, որ չեն աշխատում, այդ ուժը ունենք վերագտնելու մեզ եւ ավելի մեծ խնդիրներ լուծելու, քան Ուրեմն մեր ունեցած տարածքը պահելն է։ Ուրեմն ասեմ, նժդեի օրինակը վերցնենք։ Նժդեի այդ ոնց 700 հոկանոց բանակով Լեռնա Հայաստան ստեղծեց 11-րդ Կարմիր բանակին կասեցրել գործունեությունը առաջ ոնց ստացվեց Նշանակում է պետք է ճիշտ կազմակերպել եւ ժողովրդի ներուժը ճիշտ օգտագործել։ Այսօր մենք կարծես թե մոռացել ենք, որ Հայաստանն ենք մեր թիկունքում, ունենք Սփյուռք, հրաշալի։ Իսկ ունենք Հայաստան մեր թիկունքում ժողովուրդը, հա, բայց իշխանությունները Այո, իշխանությունը մի կողմ ժողովուրդը ունենք, չէ՞։ Որ պատերազմը սկսի, ժողովուրդը չի գալու, իհարկե գալու է, անկախ նրանից սահմանը բաց լինի, փակ լինի, ես համոզված եմ, որ գալու են։ Այնպես որ պետք է մենք կարողանանք համախմբել։ Եվ դուք ասում եք պետք է կազմակերպել գրեթե 2 տարի անցել պատերազմից։ Ինչու մեր մեջ չեն գտնվում մարդիկ, ովքեր կարող են այդ գործը կազմակերպել։ Որտեղ են նրանք։ Ինչքան էլ ուզում եք անհատապես արեք, եթե իշխանությունները դրան դեմ են կամ անգամ անտարբեր են, այդ process-ը չի ստացվում իշխանությունները մեր կողմից ընտրված իշխանավորներն իրենք պարտավոր են դա կազմակերպել իսկ ես համոզված եմ որ մեր ժողովուրդը պատրաստ է կազմակերպելուն շնորհակալություն ձեզ եմ շնորհակալ ավարտվեց Հայացք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի հուլիսի 26-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, Հանրային ռադիոյի ստուդիայում հյուրընկալել էինք Գրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարարության Կրոնի եւ ազգային փոխրամասնությունների բաժնի վարիչ, Արցախի փրկության շարժման անդամ Աշոտ Սարգսյանին։